Chunka es kaj capítulo. Jesús mantawan sakiomanta. Jericu yachta okunta Jesús pasachkaptinmi, impuesto cobra grunakunapa jefe en saqueo sotioh aporuna, Jesús rexikuita y mana matergachu achkallaña runakuna kasangraiko. paeja taksaya sayainioh mi karja. Kalpaylla poron porun igos segarurga, Chaynenta Jesús pasaptin KUNAMPA Chay sitioman Jesús pangmi, payta jawarispan sutinmanta korja. Saqueo, chay URAIKAMUI wasikipim kunan SAMASAH nispa. Utqayman uraykamuspanmi pa wasinman pusarqa. Rikuq pa kontran kuntrampi MARJAKO man mi MI sama SAMAKUNAMPA nispa. Saki uñatagmi, señor pajaillampi sayaicuspa nerja. Señor, kapujniykunatam partinta wakchakunaman jusaq. Ingañaspay suwakusqaykunamantañatajmi tawakuti mirayniyuqtaña kutechipusag. Nispa. chaime Jesús ñataj nerja. Runakunapa salvajninmi kaywasiman chayaramuni. Kairunapas Abrahampa runapas Abrahampa manta dios manta manta Chinkas hakunatamas kaspay salvagmi hamurjani. nin kunaman y sajikuspan, apumanta. apomanta. man Jesús ichpachkaptinmi, paita uyarijkuna piensarjaku, puncha munaychakusqanja chaychay manta. karunanmanta. Charaykum, rikchanachispan paykunaman nerja. Rexesha aylumanta ayumanta Huklau nación tarerja rey canampaj nombramiento en chasquej. Manara richkaspan michuncanten cervejnen conata hayaykuspan, zapacamaman waranja joljeta joycarerja. Kutimunaykamam kaiwan negociachkankichik, nispa. Illaroq gronapa enemigun paypa comisión Paipa comisión mana manamunanikuchu chay rey nigo kananta, nispa. Rey Reykananpaq numrasqaña llaqtanman kutiruspanmi, qullqijusqan sirviqninkunata Hayacherga, chaynapi sapakamapa qullqi yachanampag. yachananpaq. Puntaqa Señor, qullqikiqa Hukchunka chunka mi miraron, nispa. Chaymi reyñataq nirqa. Kusallañam, allen sirviente. Pisillapas ajesqaywan confianapaq kashaikimantam, chunka llaqtapa nispa. HUGNING hamuk nerja. Señor, quillqikiqa pichqa MI miraron, nispa. Chaymi reyñataq nerja. Qampas PICHJA llaqtatam nispa nispa. Hukninñataqmi nerja. Señor, kayqa quillqiki. Qipuykuspaymi hinallata churapurqayki. Manchakurhaiki MANCHAKURGAIKI mana kachariq kasqaykirayku. RAIKO mana apakunki. Kushichakuykunkipas mana tarpushaykitataqmi, nispa. Chaymi reynataq nirqa, mana imapaq balex sirviente, simillaykim condenarusunki. Qullqiyta mana kachariq kachkaptiga mana churas churasqayta apakuq kachkaptiga inaspa mana tarpushayta kushichakuykuq kachkaptiiqa, qullqiyta qariki mi huykuaq karga chaynapi miraqniyuqtaña chaskikunaypaq. Chaynata mi chaypi kunata kamacherja. Chay runamanta jechuspa, hechuspa, chunka waranja mirachi runaman huykuychik. Nispa. mi Paikunañata nerjaku. Señor, Paija kachkan chunka waranja qullqiyuqñam. Nispa. Chaymi reyñataq hasta Kapuqniyuqa, mi chaskinga. Mana manta michaga, aslla kapuqninpas hechusqa Kanja enemigo manamunaq posamus paikichikia, qayllaypi wañuchiychik. Jerusalén liachtaman Jesús manta. Chayrik chanachiyta tokorospangmi paikunapanya opagninta Jerusalén liachtaman erja. Olevo sutiyuq Mogomangmi Hichpaikorja. Chailaupim kachkan Bitfajé Betania Bitania Chaimanta Chaymanta iskay Jesús kachaspang Minerja. Richik wak chimpallak tachata. Cherus mitarin kichik manaraj pipapas illakusqan watas malta asnuta. Paskaramus paya aizaramuichik. Pipas, paskachkan kichik asnuita, nispa tapus uptikichik nin ninkichik. Señor me necesitachkan, nispa. Rispankum hinaya tari Asno Asnuyuk Asnuyuqkurañataqmi paskasqankuta rikuruspanku Nirjako paskachkan kichik asnoita Nispa. Chaymi nerjako, señor me necesitachkan. Nispa. Jesús man asnuta pachankuan pachankuwan karunarqaku. Chaymi Jesusñataq mi Riptinmi man runakuna pachankuta mastarjako. Olevos mojomanta uraykuchkaptinkum, payan y manta japarispa. Dios talabarjako milagrokuna manta. Paikunamnerjako. Alabasjaya kachun señor pasutimpi REIJA JAUKAYA y kachun hanaj pachapi. Alto altope KUNAYA Dios talabachunko. Nispa. Wakin faresiu kunanyatagmi, ronakuna OKUMANTA lloxi kuspanko Jesús tanerjako. Yachachiko. Opayachi kai ikikunata. Nispa. CHAIME Jesús NERJA Paikuna upayaroptinga, rumikunaña Chaparingman, Nispa. Jerusalén man hichpaykuchkas pañataqmi, llaqtata qawarispan waqarqa, payminerqa. Imallinraq kanman kay punchawnikipi, awkayaynikipaq kaqta entendiycuptikiqa. Kunanqariki qanmanta pakasqaraqmi kachkan. Hamuchkanmi punchawkuna. Inimigoykikuna muyuriqnikipi sirkuta hatarirachiptinkum, mana maynintapas lluptiyta atinkichu. Pampamanmi wishchurusumki chaypi yachaqkunatawan. Pirqaykipi rumikunapas manañam tamana rexikos Diosta mana TEMPLO Templopi rantikuqkunata Jesús manta. Temploman Jesús yaykuykuspanmi, chaypi rantikuqkunata jarhuyta qallaykurqa. PAIKUNATAM nerja. Bibliam nin. Temploiga mañakuananku asiwan sutichas kanja nispa. asuanja hamkunaqa suakunapa machayninta hinam Sapapon o templupi Jesús yachachiptinmi, sacerdotikunapa jifinwan Diospalaynin yachachiqkuna, hinaspa llaqtapi kuna wañurachipi y Ichaqa manam paita uyarinan paita uyarinankupaq chaypi runa runakuna kashangraiko.